บัดนี้อันวาาลูกข้าใครเจ็บไอพยาธใหญ่ มันก็มาอยู่ไกลอยู่ในเนื้อคู่สู่คุณ หลีกบ่เบียดนิโมพ้นการเกิดแก่เจ็บตายบ่ว่ายิ่งนือสายหมู่พระทรงองค์เจ้าหงพร้อมทั้งหนุ่มหรือเท่าจนนีหรือทุกยากมันกะบ่ละเวียนนะภัยให้แก่ผู้ใด ขอนำกันกะบ่ใดบ่มีบอนหยุดละศาสรามรณะแม่นบ่มีผู้หนีมู่โหมแม่นสิรวยหรือจนหรือว่าเยาวยังน้อยปานกลางหรือเท่าแก่แม่นผู้ใดก็แล้วแต่ความตายบ่อาจเวียนอภัยให้เจ้าพรพันธ ผู้บางคนว่าเนินกระตายแต่ยังเด็กยุ่มมือกำลังเป็นตากะเล่าตายไปสามทรกรรมแทบเป็นบ้าน พ่อแม่เสียน้ำตาโศกกายได้โอ้อาวผู้บางคน ความเป็นสาวเป็นบ่าวผ่านมาเจ็บป่วยไข้ตายเมียนหมอดสิวังเดือแห้งเลเดือแห้งพ่อแม่ตั้งหวังเพิ่งอยากกินแห้งผ่านมาตายไปสาเวทนาทุนการผู้บางคนว่านลูกหญิงสาว ฟ้วมสิใหญ่พอผ่านมาตายไปเมียผ่านมาตายไปป่าผัวเป็นพ่อหม่ป่าเมียเป็นแม่หม่ป่าลูกน้อยเป็นกำพาสงสารเวทนา ลูกผัวเมียได้แต่เพื่อได้ให้หำคนิ่งหานิจาวตสังขาลากะเราเป็นแนวนี่พระมูนีพันสอนไว้เตือนใจบอกไว้ว่าพวกเขาพิจารณาความหมดเที่ยงความตายอยู่เรื่อยเรื่อย phô đầy nan beng bầu là na sa thang non muốn mà เกิดมาแล้ว จะต้องเท่าจะต้องแก่แล้วเจ็บตายอย่าไปมัวเมาหลายลาบยุดสันดาเสินบ่เมียนของคงทีนทำความดีเอาไว้อย่าประมาทในไว้บ่เจ็บไข่บ่ทันแก่ลงตัวลืมตายลงกายลืมแก่ หลงผัวเมียลืมพ่อแม่บวนเพิ่นว่าไว้เตือนให้เจ้าปล่อยวาง มาจุลาสิพามังบ่เว้นลีคนใดบ่มีความเหยนใจตัวผู้ใดผู้นี่เพิ่นว่าความตายนี่แขนคอสุบาทยัง เตือนมือเศร้านันเนียนอาจังว่า ยัง ความตายนี่เป็นดังเงาเทียมข้างให้หันว่างงานไอ้หาหัวใจอย่าเสียได้ดบดู อย่าได้ว่าแต่ของกู ของกู มีแต่โลภแต่อยากได้ หลายล้นกระบอกพ้น ขันผู้ใดบกคือเทียนคือพอนึกว่าตัวสิบอตายบอหลายเวียนกรรมก็คืดนำแต่ทางได้เห็น ถ้าจิตใจเป็นจังสันตายแล้วลงไปเมื่อเวียจีเผาจีอย่าพากันขีแตะเนียทำบุญไม่บางยังสิได้ว่าอุ่นใจ คั้นแม่นเนาตกไตบุญสิแดนน้ำเฟือยุ่มมือคันแม่นเฮาตกเหนือบุญสีแดนน้ำขาม บุญสเผาเขาขอนเมืองสวรรค์ไปเวินเวิน บัวเพิ่นแต่อยากได้ทำใบนั่นเนบุญ ขันเหม็นตกนรก บุญสิอยู่เขานี่ขันเหม็นตกกะเวจีบุญสิพายเอามุมบุญสี่โจมเมาขึ้น เมืองสวรรค์ไปสันสีสู้สุขาวดีมีแต่ของทิพดวนเป็นมวลเขาว่าเครื่องกิน หากษาสินกินทาน ให้เสื้อความพุทโธเจ้าหอมเพิ่นว่าบัวงานว่าเป็นเงาคือแวนสี่ปองให้เฮาได้ท่องเที่ยวยากะบดโคตรเดียวโลบลาย ทุจจดีเททกทวนวนเคียดจังสี่วนเห็นแจง เฮามาแปลงทั้งขามนุไม้มุมฟังชีวิตเป็นอนิจจังสังขารโหกบ่เที่ยงมันคือดามดังนิพพานนา สาธา นมขอให้ทุกทุกท่านดิจานเบื้องหาผลเอาเองเนื้อเฮาเกิดมาเป็นคนให้ก่อบุญเป็นทินการยามเมื่อดับขันหาลับตาละโลกยังสิมีที่พึ่งบัดเมื่อนาได้พึ่งพัง ทั้งศาสตร์นี้ และศาสตร์นาสิได้อยู่เป็นสุขสิบ่จนทนทุกกางมีดีได้ ให้ทำบุนเอาไว้ ตายไปสิได้พึ่งมันบ่รวนบ่เหลืองวัดตะบนโอกไตผลสุดท้ายก็เม่นตาย เกิดโลกข้าพยาตนาอยู่ปฏิเอตนะปะกาณนังกายสังขารบ่เมยนของคงเทียน คุณความดีบุญกุศลเป็นสิ่งรำร้งยังชีวิตเป็นอนิจังสังขารโอกตั้งบทเทียงล้างเถือคอยล้าง เถือเนียง สัตว์อยู่ใต้ดกด่วนผลสุดท้ายกะเป็นตาย ขอเตือนห้องได้อายอย่าประมาทขึ้นวัน วิเอาสิเป็นมันบ่จะเรือนเรื่องหงสิตายไว้หรือตายหวงตายเดีย หรือตายสัวเฮาก็บ่หูตัว มันบ่บอกดวงนาสิตายซาแล้วไว้ ยุ่มมือไอ้สยประมาทโบได้ให้บอกลูกเตือนหลานรักษาสีลกินทานให้เสื้อความพุทธเจ้าโหมเพิ่นว่าบุญยามเศร้าตักบาตจังหัน บุญยามกลางเวนในแต่งเพียนค่อยคำบุญยามคำให้เข้าวัดฟังธรรม บุญยำเลี้ยงแต่งขันดอกไม้ขันแม่นเดือกสักใสคือทำภาวนาอักษาของคุณบอนบุญเอาไว้มันหมเป็นไฟง่ายอันตาลายอย่าประมาทเบิดโอกาสเดียวเสียสิลงโอ Ah. น้อมให้ทำบุญเอาไว้กินทานอย่าได้ขาด ทั้งตักบาตรเดียาตน้ำอย่ามีทอวัาทุดถอย สิทำลายหรือทำหน่อยก็แล้วแต่ศรัทธาก็แล้วแต่ฐานะหอดวันสินวัน พระยาสิไลคุณแก้ว ทำบุญแล้วมุทนานำยาตัวทอละนี้อยู่เพื่อนประจักษ์แจงแห่งพิยาน ยามเมื่อทำทานนนสาธุการย่อยืนยกใส่เก่าอันความเบาปาทนาอาทิทฐานแล้วจังทำทานเทศโทษแม่นจะทำเนี้ยวใดกระดังเดียวโดยดาม น้ำใจงามใสแม่งทำบุญยาเครื่องคุณเมื่อเวลาทำบุญใจใสดังแก้วอย่ามีแปลว่าคุณมอง มันกะจังสิถือต้องได้เต็มส่วนอนิสงพุทธองค์เพิ่นตาสอนให้ห้ำหอนแน่เนื้อทาน เกตนาสามรอมสิสมบูรณ์พุ่นทรงได้เต็มส่วนนี้ทรงบุญกุศลที่ทรงให้พลาอยู่สิซอยสู้นั่นละนาสันทา